ناننی از نان د ناناشکا کی غورن ناننی از نان د ناناشکا کی غورن امته ما وره شکوالن د بورگول په ماورات بورگول په ماورات ام تو موارش ورش کوالن دا برگل په مغورون برگل په مغورون کوار تو دوار مزی تنن نکو جمیس کدا کوار تو دوار مزی تنن نکو جمیس کدا Him që pegon ze boje do të leka me misko do Të leka me misko do Him që pegon ze boje do të leka me misko do Të leka me misko do Vip gara, vip gara, do gop gara na jesete Vip gara, vip gara Da gopgar nayi siete Ma panda vibgarare da mamma planam tomete mama planam tomete Ma panda vibgarare da mamma planam tomete mama planam tomete Ma panda vip karare do momo planam tumiti Momo planam tumiti Ma panda vip karare do momo planam tumiti Momo planam tumiti